Делегаткі і дэлегаты другога ўсебеларускага кангрэсу. Адным з найвялікшых здарэнняў у гістарычным мінулым Беларусі быў першы ўсебеларускі кангрэс у 1917 годзе, які распачаў сваю працу якраз у гэтым самым слаўным тэатры, ды які вуснамі ўсіх сваіх лепшых сыноў, прадстаўнікоў з усее беларусій заявіў усяму свету аб сваёй волі і імкненнях. І хоць бальшавікі разагналі кангрэс збройнаю сілаю, аднак рада кангрэсу і сакратарыят, а таксама ўсе дэлегаты кангрэсу, раз'ехаўшыся па ўсей беларусі яшчэ дакладней акрэслілі і пашырылі ў масах беларускага народу, ідэю вызвольнага руху, якая ператрывала, незважаючы на 25гадовую няволю аж да сягонняшняго дня. Пазнейшы вялікі акт народнай волі, абвешчаны 25 сакавіка 1918 году, быў нацыянальным тэстаментам для ўсіх наступных пакаленняў. За ажыццяўленне гэтага тэстаменту сёння ўжо змагаюцца не адзінкі, не групы ці паасобныя партыі, а літаральна ўвесь беларускі народ. Я асабіста як удзельнік першага усебеларускага кангрэсу, вельмі шчаслівы сёння, што на маю долю прыпала чэсць склікаць і адчыніць гэты другі ўсебеларускі кангрэс, які, выконваючы тэстамент папярэдніх пакаленняў, павінен выказаць таксама на ўвесь свет свае адносіны да тых бяспраўных пастановаў, якія былі вынесены нашымі ворагамі, учыніўшымі найбольш ганебны гвалт над волею беларускага народа. Права на жыццё, дадзенае чалавеку Богам, не павінна адбірацца ніякім гвалтам, ніякаю брутальнаю сілай. На жаль, людзі, маючи вольную волю, гэтае право не шануюць. На працягу ўсяе гісторыі чалавества адбываецца перыядычнае фізычнае вынішчэнне людзей. На шчасце ніякая сіла яшчэ не здолеля знішчыць чалавечую думку. Дух чалавека, а тым больш дух народу з яго найвышэйшым ідалам, несмяротны і непераможны. Можна при помочі фізичної сили чиніть гвалт і несправедливість. Можна певний у час здекуватися і кривдість невинних. Але рано чи поздно правда перемагає і справедливість запановує уся ладу. Найлепшим доказом гэтаму служаць прыклады гісторыі, калі бязлітасныя гвалтаўнікі, учыніўшы несправядлівасць у адносінах да слабейшых народаў, вельмі хутка атрымоўвалі належную ім заплату. Больш ганебнага і брутальнага акту, як рыскі трактат у адносінах да беларускага народу не знае культурны свет. Ім жывое цело Беларусі было літаральна разрезана крывавою мяжою. Цэлую чвэрць веку народны арганізм крывавіў, слабеў, гібеў, а ў дадатак да гэтага яшчэ час ад часу наносіліся яму не менш цяжкі крывавыя раны то адзін то ў другі бок. Ліквідацыя беларуская сялянско-работніцкая грамады на захадзе ды крывавая расправа з так званай нацдэмаўшчынай на ўсходзе амаль дашчэнту пазбавілі наш народ сілы. Ён паволі канал. Здавалася, што ўжо няма ратунку. Здавалася, што крыўда будзе ўрачыста святкаваць сваю перамогу. Але раптам усё змянілася да непазнання. Той, хто кіруе жыццём у свеце палажыў канец здзеку і цярпеннем, насылаючы злачынцам заслужаную кару. У некалькі дзён лопнулі польскія і бальшавіцкія, дасюль здавалася непераможныя сілы, что так здековались над белорусским народом. Народ окрыял, крыху подужал, раны почали загоиваться и уресся стал на ной. <clears throat> Ясно, что не так хутка можно было поправиться после 24-годовой тяжкой хворобы – каб адразу стаць здольным да працы. Патрэбны былі яшчэ два гады, пакуль магчыма стала добра выпраставаць свае суставы. А гэта было цяжка тым больш, што выздараўленне працякала пры неспрыяльных абставінах. Навакол было полымя ваеннага пажару. Вакол трашчэлі кулямёты і білі гармат сілы варочыліся ступнёво і памалу. Урэшце народ акрыяў настолькі целам, колькі духам. Пачалася адбудова знішчанага краю. Дасягненні ва ўсіх галінах эканамічнага і культурнага жыцця былі даволі значныя. Праз нейкі час народ пачаў уключацца не толькі ў гаспадарчую і культурную працу, але ступнёва, добраахвотна пачаў брацца за зброю, каб дзейна змагацца за вызваленне Беларусі. З кожным днём усё большыя і большыя сілы прымаюць удзел у змаганні з насланымі на наш край сталінскімі бандытамі і партызанамі, абдуранымі камуністычнаю прапагандай. Акцыя барацьбы настолькі пашырылася, што паўстала неабходнасць канцэнтрацыі ўсіх разрозненых сілаў, якія жадаюць змагацца за сваю бацькаўшчыну. Гэтую магчымасць наш народ ажыццявіў, творачы беларускую цэнтральную раду, як вышэйшае прадстаўніцтва нашых народных інтарэсаў, як кіруючы нацыянальны цэнтр. Зразумела, што для вырашэння важных праблемаў у жыцці будучай Еўропы і ўсіх пазітыўна настаўленых да, ажыццяўленне гэтай ідэі народаў нельга было прытрымлівацца старых ліберальных прынцыпаў, паводле якіх збіраецца нейкі часта прыпадковы людскі элемент для безупынных дыскусіяў. А трэба было абаперціся на найлепшыя кадры народу, якія прынялі б на сябе адказную працу перад будучымі пакаленнямі. Для гэтай мэты быў пакліканы так званы беларускі актыў, які існаваў у кожнай акрузе і кожным раёне. Беларускі актыў высунуў маю кандыдатуру на прэзідэнта беларускай цэнтральнай рады, якому, згодна статутам рады і было даручано ўфармаванне самой рады. Тут мушу затриматися над питанням, який принцип повинен бути положений у основу покликання народного представництва. Принцип так званого фюрерства, проводирства, чи принцип демократичної виборності. І то, і другі має свої плюси і недохопи. Виборна система, побудована на огульним, безпосереднім, тайним і ровним праві – не спаўніла пакладаных на яе надзеяў. Вось чаму пасля шматлікіх спробаў развязкі гэтага пытання у некаторых народаў паўстала думка палажыць у аснову дзяржаўного ці народного прадставіцьніцтва іншы дыяметральна процілежны прынцып, прынцып так званого правадырства прынцып гэты не павінен з'яўляцца безумоўна сінонімам нейкая безадказная дыктатуры адзінкі але адначасна павінен абмяжоўваць уплыў на дзяржаўныя справы прыпадковых безадказных элементаў даючы поўную магчымасць удзелу ў дзяржаўным будавіцтве усім найбольш энергічным актыўным народным контам Калі ў абставінах мірнага часу недахопы ці небяспекі дэмакратычных формаў не з'яўляюцца асабліва шкоднымі, то ў ваенных абставінах зразумела, на тай гэткія эксперыменты ніводзін народ згадзіцца не можа. У найбольш дэмакратычных дзяржавах на час вайны на чало высоўваецца заўсёды таксама нейкая адзінка, якой, і перадаюцца паўнамоцтвы народнай рэпрэзентацыі дзяржаўнага кіраўніцтва. Інакш фактычна і быць не можа, бо каб спраўна дзеяла стырно дзяржаўнага карабля, трэба, каб кіравала ім дасведчаная рука аднаго капітана. Это зразумелі ўсе ў галіне ваеннага камандавання. Это трэба пашырыць у ваенны час і на іншыя галіны дзяржаўныя машыны. У час найбольшого змагання, у час, калі вырашаецца лёс народу, калі перад кожным стаіць праблема быць ці не быць, Усё павінна быць падпарадкавана ваенным патрэбам. Усе павінны працаваць аднолькава спраўна да канчальная перамогі. Гэтую акцыёму зразумелі ўрэшце і тыя, што найбольш бароніць дэмакратычныя прынцыпы дашмат крычаць аб іх патрэб. Бальшавікі першыя, звялі іх выключна да вонкавыя формы, уводзячы такім чынам свядома ману і фальшаванне. Ці ж не адным безупынным фальшаваннем з'яўляецца ў бальшавіко усе іх выбары і плебісцыты. Ці ж нячыстай фікцыі з'яўляецца так званае народнае прадстаўніцтва ў савецкай сістэме. Ці ж не фікцыі ўрэшце з'яўляюцца ўсе так званыя рэспублікі савецкого союзюа бальшавіцкае прадстаўніцтва нават у самой камуністычнай партыі ёсць нічым іншым як парфідіі ў сэнсе дэмакратычнасці яго выбараў. Аб гэтым дайлепш ведаюць самі бальшавікі, але аб гэтым нешта ведаем і мы. Вось чаму сяброў беларускай цэнтральнай рады нельга разглядаць як нейкіх самазванцаў абсалютна не звязаных у той ці іншай ступені з ізвольным беларускім рухам як гэта стараецца прадставіць масам бальшавікі але каб палажыць урэшце канец і гэтай недарэчнай ды да лжывай прапагандзе я ўважаў сваім абавязкам склікаць вас гаспадары дэлегатай каб прадставіць вам усю веіш і адказнасць заданняў, што стаяць перад намі, а таксама прыцягнуць вас да больш актыўнага і згоднага ўдзелу у нашай супольнай працы. Утварэнне беларускай цэнтральнай рады адбылося ў той момент, калі амаль уся тэрыторыя беларусі была апанавана бандытамі рознага колеру, якія білі, вербовали наш народ, палили наши селы и вёски, паралижавалі ўсё эканамічнае і грамадскае жыццё. Перад нами стаяло вельмі цяжкае заданне. І калі б не пачуццё абавязку перад народам і бацькаўшчынаю, абавязку службы ім у найбольш цяжкую і крытычную хвіліну, то, безумоўна, я гэтай ролі на сябе не принял бы. Накольки нам удалось исполнить свой обовязок перед народом, будете судить вы, а позднее истории. Згодно статуту Белорусской Центральной Рады, у першую чергу треба было заняться обороной краю от большевистских и інших бандов. Мы добро разумели, что некая культурная и громадская праца – ва ўсім яе абымене магчыма будзе датуль пакуль мы не забяспечым насельніцу спакойнага жыцця вось чаму трэба было падумаць у першую чаргу аб тым каб арганізаваць сваю зброеную сілу добраахвотніцкае тварэнне невялікіх збройных аддзелаў ці абаронных вёсак не магло быць развязку і гэтага пытання бо сем'і да бараахвотнікаў прабіліся першымі ахвярамі бандытаў. Заходзіла патрэба пакліканне ўсяго насельніцтва да змагання супроць ворага. І дзеля гэтага дзясякого сакавіка гэтага году я выдаў загад аб пакліканні пэўнай колькасці гадавікоў у беларускую краёвую абарону. Мушу тут з прыемнасці адзначыць, што незважаючы на ўсе цяжкасці, з якімі мы сустрэліся пры праводжанні мобілізацыі, яна дала нам надспадзяваныя вынікі. Амаль сто процентаў падлягаючых абавязку паклікання ў армію добраахвотна і пунктоўна ставіліся на прымове камісіі. Такім чынам паўсталі шматлікія батальёны беларускай краёвай абароны БК, якія пакрылі сабою ўсю тэрыторыю наступных акругаў. Менская, барысаўская, слуцкая, баранавіцкая, слонімская, наваградская, вялейская і глыбоцкая. справа паклікані ў БКА вайсковаабавязаных у іншых акругах з тэхнічных прычынаў была адкладзена на пазней. Мабілізацыя такім чынам паказала нам нацыянальную даспеласць нашего народу і высокае яго пачуццё да спаўнення сваіх абавязкаў перад бацькаўшчын. Але, Паколькі ўсе цяжкасці, звязаныя з правядзеннем мабілізацыі, былі пераможаныя, дзякуючы энергіі і самаахвярнасці павятовых старшыняў і маіх акруговых намеснікаў, патолькі пасля мабілізацыі перад намі паўсталі новыя, яшчэ больш цяжкія заданні. Дзясяткі тысяч жаўнераў БК трэба было забяспечыць харчаваннем, зброяй, вопраткой и обутком. Не мающий в своем распоряжении ани добро вышкаленных кадров, ани организованной интендентуры, тяжкости эти сдавались часами непереможными. Однако у сучасный момент все наши батальоны уже узброены и накормлены, частково одеты и обутые. Яшчэ аднак патрэбны магутны высілак усяго народу, каб даць нашаму жаўнеру ўсё, што яму патрэбна. І калі результат правядзення мабілізацыі быў доказам нацыянальнай спеласці беларускага народу, то постаць нашого жаўнера часто голаго і босого, пакаленні ў балоце, на холадзе, моцна трымаючаго вінтоўку ў сваіх руках, з'яўляецца доказам яго надзвычайнай сілы і бясконцай адданасці свайму народу і бацькаўш. Ад'язджаючы батальёны БК і бачачы, у якіх абставінах стойка змагаюцца яны за права вольнага жыцця, я ўрачыстасць сцвярджаю, што нашыя беларускія страйцы, роўныя найлепшаму жарне жаўнеры ў свеце. Не заважаючы на ўсе недахопы і цяжкія абставіны, у якіх апынуліся нашыя батальёны бака, яны ўжо шмат заслужылі перад бацькаўшчыны. Частка іх, як асобныя баявыя адзінкі мужна змагаецца аддаючы сваё жыццё за бацькаўшчыну на нутраным фронте у акцыі супроць вялікай колькасці сталінскіх бандытаў якія якіх падтрымоўвае рэгулярная чырвоная армія частка з іх нясе дапаможную службу у раёнах і мястэчках шмат якія вёскі здолее правесці веснавы пасеў толькі і выключна дзякуючы ахове батальёнаў БК. Ясна, што справу арганізацыі патрэбнай колькасці батальёнаў яшчэ не можна лічыць закончанай. Мы мусім прывесці першы парадак тое, што маем у сягонняшні дзень, каб пазней прыступіць да далейшого паклікання ў астатніх акругах. Найбольшую цяжкасць мы мелі і маем з камандным складам. Агулам кажучы, жаўнер беларускі вельмі добры, але камандны склад вымагае яшчэ вялікай апрацоўкі і падрыхтоўкі. За гэты час ужо праведзена двое курсаў перападрыхтоўкі афіцераў і падафіцераў. А з 15 чэрвеня арганізавана афіцерская школа ў Менску для нашых юнакоў з сярэдніх і іншых школаў. Раўналежна з гэтым у некалькіх акругах у хуткім часе будуць арганізаваны школьныя батальёны, якія павінны даць адпаведны пад афіцэрскі склад. У галіне культурна-грамадскай працы за мінулы час беларуская цэнтральная рада правяла наступнае ва ўсіх акругах арганізаваны намецніцтвы беларускай цэнтральнай рады, якім беспасрэдна падпарадкаваны аддзелы культуры і навукі, школьніцтва, сацыяльна-грамадскай апекі і беларуская самапомач БNС. У хуткім часе да беларускай цэнтральнай рады маюць перайсці палата здароўя і саюз беларускай моладзі. У галіне школаў прароблены наступныя працы. Пасля ўтварення БЦР усе школы разам з акруговымі і павятовымі школьнымі інспектарамі выйшлі з-пад кампетэнцыі акруговых камісараў. Урэгуляваўшы службовыя адносіны ў гэтай галіне, школьны аддзел прыступіў да апрацавання праекту арганізацыі беларускаго школьніцтва. Гэты праект абгавораны і прадыскутованы на сходзе менскіх найлепшых настаўнікаў. Асноўныя яго палажэнні ўвойдуць у пастанову аб арганізацыі беларускага школьніцтва. На менскіх базах і складах засталося шмат школьных наглядных дапаможнікаў. Школьны аддзел атрымаўся гэтыя дапаможнікі для беларускіх школаў дармова. Таксама атрымаў да размеркавання па акругах усе пісьмовыя матэрыялы. Створана школьная база БЦР, якая сартуе і высылае, ды мае ў хуткай будучыні папраўляць папсутыя бальшавікамі школьныя дапаможнікі. Выратаванне вялізарнай колькасці гэтых матэрыялаў, якіх хопіць на забяспечэнне ўсіх нашых сярэдніх і вышэйшых школаў, мае вялікае значэнне. Да гэтага часу ў кожнай акрузе існавалі розныя настаўніцкія стаўкі. Школьны аддзел выпрацаваў адпаведныя стаўкі для настаўнікаў і абслугоўваючого персаналу народных сярэдніх школ. Таксама ён улажыў бюджэт школьніцтва на наступны год. Калі гэты бюджэт будзе затверджаны, то матэрыяльныя ўмовы настаўнікаў значна палепшацца. У сувязі з заканчэннем школьнага году школьны аддзел перапрацаваў і значна ўпрасціў існуючыя інструкцыі аб пераводных і выпускных экзаменах у народных і сярэдніх школах. Тое самае зроблена ў галіне школьнай статыстыкі і справаздачнасці. Інспектары школьного аддзелы прысутнічалі на выпускных і пераводных іспытах сярэдніх школаў у нясвіжы, у Навагрудку, у Слоніме і Менску. З рэарганізацыі школьніцтва выплыла патрэба перагляду, а нават стварэнне новых праграмаў. Адначасна неабходна было прыспешыць пісанне новых школьных падручнікаў. Дзеля гэтага у згодзе з навуковым аддзелам БЦР утвараюцца спецыяльныя камісіі для ўкладання праграмаў і падручнікаў. У будучым школьным годзе рэарганізуюцца прафесійныя школы і адчыняюцца новыя. Праектуецца адчыніць некалькі новых школаў, між іншым інжынерна-металлюргічны інстытут, юрыдычна-адміністрацыйную акадэмію, ветэрынарны інстытут і гуманістычны факультэт педагагічнага інстытуту. У травені месяцю 1944 года Беларуская цэнтральная рада распачала сваю працу ў галіне сацыяльнага забяспечання працоўных па старасці на час хваробы або страты працаздольнасці ад розных няшчасных выпадкаў. Сацыяльным забяспечаннем будуць карыстацца ўсе працоўныя, што працуюць у прадпрыемствах ды установах а таксама іх сем'і. Забяспечэнне будзе ажыццяўляцца коштам спецыяльных дзяржаўных фондаў, якія будуць стварацца ад склада працадаўцаў. Да гэтага часу беларуская цэнтральная рада праводзіла больш арганізацыйную працу па абніманні гэтых функцый установаў, па стварэнні сістэмы дзяржаўнага сацыяльнага забяспечэння і па збіранні звестак, якія характарызуюць стан фактычнага забеспечэння працоў. Але гэтая арганізацыйная праца ўжо ў хуткім часе будзе скончана. І тады беларуская цэнтральная рада мае на ўвазе у адпаведнасці з накопленымі фондамі распачаць апрацоўку пытання аб павелічэнні існуючых цяпер нормаў забеспечэння працоўных. Поруч з гэтую сістэмаю дзяржаўнага забяспечання працоўных існавала і дзейнічала пад агульным кіраніцтвам беларускай цэнтральнай рады сістэма грамадская ўзаемадапамогі праз беларускую самапомач. Беларуская цэнтральная рада надае асаблівае значэнне гэтай пакліканай да існавання вайной і абставінамі часу інстытуцыі у задачы якой уваходзіць перш за ўсё выклікаць і замацаваць у народзе пачуццё грамя грамадскіх абавязкаў дапамогі адзін другому <clears throat> трэба адзначыць што беларуская самапомач стала уже сапраўды народнай масавай арганізацыі яна налічвае цяпер у сваіх радоў десяткі тысяч сяброў якія сваімі штомесячнымі ўзносамі і бесперапынна павялічваюць фонд узаемадапамогі. Якое значэнне мае ўжо цяпер дзейнасць беларускай самапомачы, відаць з наступных паказчыкаў. За мінулы гаспадарчы год беларуская самапомач сабрала у парадку грамадскіх ахвяраў і ў выніку сваёй гаспажайчай дзейнасці, 11 мільёнаў 606 тысяч 170 рублёў. За гэты ж перыяд праз беларускую самапомач выдадзена бяднейшаму насельніцтву дапамогаў. А харчаваннем у страўнях у ліку 137 тысяч 342 абедаў. Б індывідуальна харчамі для 28 тысяч 877 особ. В. Индивидуально грошима 8 тысяч 47 особ. У грошовым выражении Допомога, зробленая праз беларускую самапомач беднейшаму пацярпеўшаму насельніцтву, а таксама уцекачом, складала за гэты час 3 мільёны 812 тысяч рублёў. Спецыяльнае месца ў працы беларускай самапомачы займала дапамога беларускаму медычнаму інстытуту у новавялейцы. Усяго выдадзена дапамогі за час з 1 снежня 1943 года по 20 чэрвеня 1944 года, на сумму 470 тысяч 760 рублев. У тым лику на выплату стипендиев 144 тысячи 900 рублев и на допомогу обуткам 185 тысяч 100 рублев. Ад прача вышэй адзначанага беларуская цэнтральная рада зараз пераймае ў свае рукі і кіраўніцтва мясцовымі аддзеламі грамадскай апекі, якія да гэтага часу знаходзіліся у кампетэнцыі грамадскіх управаў і фінансаваліся з грамадскіх бюджэтаў. Беларуская цэнтральная рада і надалей будзе ўсімімі магчымымі спосабамі падтрымліваць дзейнасць беларускай самапомачы і стала заклікаць насельніцтва да ўсё большого згуртавання у яе радо. Як і было абвешчана ў дэкларацыі у галіне культуры беларуская цэнтральная рада настойліва і паслядоўна вяла і вядзе палітыку інтэнсіўнага развіцця і пашырэння сярод жыхарства беларусі нацыянальныя беларускай культуры і мастацтва палітыку адражэння і пашырэння ў народзе народных беларускіх традыцыяў. З гэтаю мэтаю сёлета 6 лютого беларуская цэнтральная рада залажыла беларускае культурнае згуртаванне, якое пераняло ў свае руки і сцэнтралізавала кіраўніцтва ўсімі беларускімі культурнымі установамі, тэатрамі, музеямі, бібліятэкамі, народнымі дамамі і так да. Гуртуючы вакол сябе усе творчыя культурныя сілы нашего краю, паэтаў, пісьменнікаў, кампазітараў, мастакоў, скульптараў, архітэктараў, актораў і так да. За справаздачны перыяд аддзеламі культуры БЦР і беларускім культурным згуртаваннем, праведзена вялікая праца. Адноўлена праца менскога беларускага тэатру. Ідзе падрыхтоўка да адчынення акруговых прафесійных тэатраў у баранавічах на вагрудку і слуцку. Адчынены народныя бібліятэку ў Менску і іншых гарадах Беларусі. Зладжаны чатыры выстаўкі працаў беларускіх мастакоў. У Менску адчынена сярэдняя музычная школа, арганізаваны драматычныя і музычныя курсы ў баранавічак і Мску. Шмат новых хораў, духавых і смышковых аркестраў. Па цэлай Беларусі за гэты перыяд часу зладжана ўжо сотні мастацкіх паказаў для жыхарства. толькі сіламі актораў менскага беларускага тэатру за справаздачны перыяд дадзена апрача паказаў у самым тэатры выступленняў праз радіё каля 350 канцэртаў у горадзе менску менскай баранавіцкай вялейскай і глубоцкай акругах у горадзе вільні новай вілейцы і так далее праведзена колькі прапагандовых выездаў беларускіх паэтаў і пісьменнікаў у менскую слуцкую і барановіцкую акругі і імі былі наладжаны вечары беларускай паэзіі і літаратуры папярэджаныя рэфератамі праз радыёстанцыю менскі барановичі адбываецца што тыдня 49 музычна-літаратурных і іншых перадачаў беларускімі кампазітарамі напісана і улучана ў рэпертуар звыш 60 новых музычных твораў. Сярод іх балет кампазітара Туранкова у лясным гушчары. Закончваецца кампазітарам шчагловым беларуская апарета з выраю на лібрэта Н Арсеньевай. кампазітарам раленскім апарета залёты на лібретта Марцінкевіча. Кампазітарам Івановым дзіцячая опера мухамор. Кампазітарам самохіным новая сімфанічная паэма і так да. Напісана гісторыя беларускай музыкі і цэлы рад іншых працаў. Здадзены ў друг зборнік дзіцячых беларускіх песняў і гульняў, зборнік патрыятычных беларускіх песняў і іншых беларускімі паэтамі і пісьменнікамі напісана з гэты час шпат новых апавяданняў, навеляў, паэмаў і вершаў, а таксама зроблена шмат перакладаў твораў сусветных мастакоў слова. Выдадзены зборнікі вершаў Наталіі Арсеньевай сягоння, Тодара Лебяды, песні выгнання, слуцкіх паэтаў, песняры случаны, паэма Рагнеда случаніна. Адноўлена выданне зачыненого бальшавікамі ў 1931 годзе літаратурна-мастацкого часапісу ўзвышша, прачытаны сотні рэфаратаў на культурныя тэмы і гэтак далі. Навуковым аддзелам беларускай цэнтральнай рады прароблена таксама вялікая праца. За ўвесь час свайго існавання навуковы аддзел склаў 21 падручнік для сярэднікі пачаткавых школаў беларуска-нямецкі від тэхнічны слоўнік. Перагледжаны і часткова распрацавана тэрміналогія па хіміі, гісторыі, псіхалогіі, фізіцы і іншых дысцыплінах. Напісаны артыкулы па эканоміцы Беларусі па нацыянальнаму пытанню і па філізофіі. Зараз навуком аддзелам арганізуецца майстэрня по вырабу прыладаў і дапаможнікаў для фізычных кабінетаў. Беларускае навуковае таварыства аб'ядноўвае ўсіх навуковых працаўнікоў Беларусі. Праца яго пакуль што абмяжоўваецца дакладамі на розныя навуковыя тэмы. Мяркуецца выдаваць часапіс навуковага таварыства, у якім будуць друкавацца навуковыя працы сяброў таварыства. Апрашаўся ў гэтага, Беларуская цэнтральная рада, за справаздачны перыяд злажыла шмат праектаў у галіне заканадаўчай па рэгуляванню грамадскага адміністрацыйнага і эканамічнага жыцця. Вось тая сціплая праца, якую правяла беларуская цэнтральная рада за шэсць месяцаў свайго існава. Мушу адначасна пры гэтым зазначыць, што праца беларуская цэнтральная рады не магла разгарнуцца ва ўсёй шырыні з тых прычынаў, што ў хуткім часе пасля сфармавання частка пакліканых ураду сяброў павінна была быць адклікана, бо не магла пакінуць свае адказныя працы на мясцо. Частка сяброў яшчэ будзе змушана выйсці з рады, дзеленне магчымасці замяніць іх на вельмі важных і адказных становішчах у акруга. Такім чынам, перад намі стаіць сёння заданне аб папаўненні беларускае цэнтральнай рады новымі сябрамі. Гэтого пытання я не хацеў вырашаць да кангрэсу. Апрача таго, маю намер выступіць з праектам пэўнай рэканструкцыі рады, з такім разлікам, каб урадзе мець прадстаўніцтва з кожнай паасобнай акругі. Гэтыя сябры стала знаходзіліся б у сваёй акрузе і склікаліся б на перыядычныя сходы для абмеркавання больш важных праблемаў народнага жыцця ды цяснейшай сувязі акругі цэнтра. Наколькі праца прароблена беларускай цэнтральнай рады, А таксама яе агульная палітыка была дастатковай і правільнай, рашайце самі. Я толькі тут павінен сцвердзіць, што свой абавязак перад бацькаўшчынай і беларускім народам беларуская цэнтральная рада споўніла чесна у меру сваіх сіл і вонкавых магчымасцей. На гэтым я, як прэзідэнт і беларуская цэнтральная рада, свае паўнамоцтвы складаем перад кангрэсам. Далейшы лёс бацькаўшчыны ў вашых руках і ў руках самого народа. Або наш народ застанецца ў гэтую адказную хвіліну пасыўным і перастане існаваць як нацыя, або ён здолее скансалідаваць усе свае сілы, супроць ворага і пераможа, займаючы пачэсны пасад сярод вольных народаў Еўроп. Прамова прафесара Радаслава Астроўскага на другім всебеларускім кангрэсе 27 чэрвеня 1944 году. дарагія суродзічы. Адзначаючы ў гэтым годзе 44 угодкі слуцкого паўстання, мы павінны нізка схіліць свае галовы перад заросшымі магіламі слуцкіх герояў. Ды адначасна параўнаць гістарычнае мінулае з сучаснасцей, што зможа паслужыць найлепшаю паказовую лекцыі для нашага маладога пакалення. У 1920 годзе студчакі хапіліся за зброю у абароне свае свабоды і дзяржаўнай незалежнасці, якім пагражала маскоўска-бальшавіцкая навала. Для перамогі, аднак, аказалася замала адного геройства ды энтузіязму аднаго павета. Неабходны скаардынаваны высілак усяго народу падмацаванай ваеннай тэхнікай. На жаль, гэтых двух фактараў у той час бракавала слуцкім паўстанцам. Ані скаарданіваная дзейнасці шматлікіх тады беларускіх пастанскіх асяродкаў, ані неабходнай ваеннай тэхнікі у слуцкіх паўстанцаў не было. Падобны малюнак можна было ў той час наглядаць і сярод іншых народаў, як украінцаў, грузінаў, туркестанцаў, якія баранілі сваю нацыянальную свабоду і дзяржаўную незалежнасць кожны паасобку без увязкі з другімі паневоленымі народамі. Рэзультат такой барацьбы быў аднолькавы для ўсіх пайменна амаль поўнае вынішчэнне маскоўскімі гордамі нацыянальнага актыву ды пазнейшая доўгая няволя для ўсіх нерасійскіх народаў. Да ўсяго гэтага яшчэ трэба дадаць і тое, што тыя народы, якім у той час удалося дзякуючы шчаслівым гістарычным абставінам ухіліцца часова ад бальшавіцкай пошасці, не толькі не спачуваючы адносіліся да сваіх суседзяў, што крывалілі ў няроўнай барацьбе з бальшавікамі, але пастараліся на супалку з маскоўскім агрэсарам, заграбіць частку беларускіх і украінскіх земляў для сябе. Тут я маю на ўвеце найбліжэйшых нашых суседзяў, а галоўным чынам палякаў ды іх ганебную ролю у так званым рыскім трактаце, які парэзаў жывое цело Беларусіі і Украіны крывабаю маскоўска-польскую мяжою. Такая недальнавідная або свядома праступная дзейнасць польскіх палітыкаў, вельмі хутка спомсцілася на самой Польшчы, якая сёння нароўні з іншымі нерасійскімі народамі паняволена Масквою. Нас гэта, аднак, не павінна цешыць. Наадварот, мы спачуваем палякам і стараемся коаардынаваць сваю антыкамуністычную барацьбу з усімі паняволенымі народамі, дзе бы яны не знаходзіліся і кім бы яны не паневольваліся. На жаль, гэтую лекцыю гісторыі дагэтуль яшчэ не ўсе зразумелі. І калішча можна з высілкам вытлумачыць такую ігнаранцыю краіну вольного света, якія жывуць надалей сваім незалежным дзяржаўным жыццём. Дык ніяк нельга зразумець тых палякаў, якія яшчэ сёння мроюць аб нейкіх польскіх крэсах сходніх паказовая лекцыі якую далі бальшавікі цэламу свету павінна была апрытомнаць усіх тых ды разам назаўсёды выбіць з іх галоўую думку аб нейкім мірным суіставанні з камуністамі Масква як ведама вязе ў гэтым кірунку спецыяльную прапаганду як неабходны для яе тактычны манеўр для ўсыплення чуйнасці вольного свету на пагражаючую яму камуністычную няволю. На жаль, такія магутныя дзяржавы, як Спалучаныя Штаты Амерыкі, Англіі і Францыя ці не могуць, ці не хочуць зразумець гэтага, ад чым сведчыць уся іх паваенная палітыка. Яны, так як ведама, самаходць аддалі бальшавікам не толькі амаль палову ўсходняй Еўропы з літвою, Латвіі, Эстоніі, Польшай, заходняй Беларусіі, заходняй Украінай, Румыніі, Булгарыю, Чагаславаччыну, ды ўсходнюю нямецчыну, але таксама і паўночную карэю ды паўночны В'етнам. Яны не кінулі, як кажуць нават пальцам у боце на просьбу ўсходненямецкіх паўстанцаў, а пазней мадзяраў, якіх крушчоў крывава душыў савецкімі танкамі. А практыка нам показала, што цвёрдая і бескампрамісная пастава захаду у вышпаданых выпадках могла б спрычыніцца да поўнай ліквідацыі бальшевізму не толькі ў савецкім саюзе, але ў сённяшнім, камуністычным кітаю, не кажучы ўжо аб кубе ці нейкім іншым занзібару. Прынятыя Амерыкай паўмеры супроць савецкіх ракетаў на кубе, ды нядаўная рэакцыя на правакацыю паўночнага В'етнаму фактычна ніякіх пазітыўных вынікаў не далі. А толькі пазволілі бальшавікам больш асцярожна ды непрыкметна, праводзіць сваю падрывную работу у азіяцкіх ды афрыканскіх краінах, прыгатаўляючыся да чарговага наступу. Якая іронія лёсу. У той час, калі нашыя слуцкія паўстанцы крывалі ў барацьбе з пераважаючым колькасна ворагам з браку зброі і амуніцыі, Сёння амерыканскія салдаты гінуць у В'етнаме і карэі ад рукі непараўнальна слабейшого ворага, будучы аснашчонымі найлепшай зброі, дымаючым пад дастаткам усялякую амуніцыю. Таму вось мы беларускія эмігранты, стаўшыся грамадзянамі вольных краінаў заходняго свету, павінны пры кожнай нагодзе, на скрыжаванне ўсіх дарогаў, зварочваць увагу публічнай апініі сваіх новых краінаў на тую небяспеку, якую несе да сюлішняя неразважная палітыка захаду. Мы маем амба амаль поўвекавы досвед барацьбы супраць бальшавізму і таму так жорстка і бескампрамісна асуджваем усякую ілюзію, што да магчымасці нейкого мірного супрацоўніцтва з бальшавікамі. Бальшавізм, які некаторыя называюць камунізмам, мае столькі слабых пунктаў, што трэба біць па ім сістэматычна і неўстанна, не даючы ягоным паслядоўнікам ніякае перадышкі. Бо толькі такім чынам можна асягнуць перавагу і гэтым раз назаўсёды, пазбавіцца пагражаючую сяму чалавецтву небяспекі. Няхай жа гераічны ўздым слуцкіх паўстанцаў паслужыць для захаду прыкладам бескампраміснай барацьбы за волю і незалежнасць кожнай краіны, якая не хоча стацца ахвярою бальшавіцкай агрэсіі. Няхай узмацоўваецца вызвольная барльга беларускаго народу за яго суверэннае дзяржаўнае існаванне азброены акт слуцкіх герояў, няхай навекі застанецца пуцеводнай зоркаю для ўсіх наступных беларускіх пакаленняў. Вечная памяць тым, хто злажыў сваё жыццё за долю і шчасце свайго народу. А слава тым, хто працягвае барацьбу за вольную і незалежную Беларусь. Прамова сказана професором Радославом Астроўскім з нагоды 44-х угодкаў слуцкаго паўстання. Паважаныя грамадзянкі і паважаныя грамадзяне. Дзень 25 сакавіка у нас лічыцца днём беларускаго нацыянальнага свята – Бо ж у гэты дзень 1918 году рада беларускай народнай рэспублікі праклямавала Беларусь вольнаю і сварэнную дзяржавою. На жаль, рэалізаваць гэтую ідэю незалежнасці свае краіны беларусам не ўдалося. Бо ў хуткім часе маскоўска-бальшавіцкія горды акупавалі маладую беларускую рэспубліку а беларускі народ паневолілі. Такі ж самы лёс спаткаў і іншыя нерасійскія народы былое расійскай імперыі. Пазнейшая барацьба гэтых народаў за сваю незалежнасць таксама не дала пазітыўных результатаў. Сёння у 46 угодкі акту 25 сакавіка мы хочам першае, кінуць вокам назад ды прааналізаваць тыя фактары, якія не пазволілі беларусам дагэтуль скінуць сябе маскоўска-бальшавіцкае ярмо. Ды другое, параўнаць тагачасную палітыку вольных краінаў з сучаснай міжнароднай сітуацыі. Людзі прывыклі расцэньваць гістарычныя падзеі ў старэлымі катэгорыямі, кажучы, што кожны радот народ дастойны свайго ураду. Забываючы, што гэтая прыказка можа быць часткова справядлівай толькі ў адносінах да народаў свабодных, але ні ў якім выпадку да народаў падбітых сілаю. Магчыма, што падбітыя народы таксама крыху вінаваты ў тым, што іх паняволенне трывае так доўго але віна іх у гэтым невялікая. Будучы сотні год пазбаўлены сваёй дзяржаўнасці, яны не мелі адпаведнага дзяржаўнага доследу. Акром таго, гэтыя народы падходзілі нават да сваіх ворагаў сваею чэснаю меркаю, хочучы бачыць і ў ворагу чалавека з сумленнем і гонар. У гэтым якраз іх вялікая памылка. Бо ж бальшавікі аказаліся толькі чалавекападобным стварэннем, пазбаўленым і сумленне і гонар. Найбольш аднак важнымі фактарамі ў непаспяховай барацьбе паняволеных народаў былі адносіны да іх вольных народаў, з іх вузка эгоістычнымі меркаваннямі. Найбліжэйшымі суседзямі беларусаў на захадзе былі палякі, якім дзякуючы спрыяльным абставінам удалося ў гэтым часе вызваліцца з-пад расійскага ярма ды стацца вольным суверэнным народам. Ад гэтага якраз суседа беларусы маглі спадзявацца поўныя падтрымкі і зразумення, але на жаль так не сталася. Польскі баршалак Язэп пілсуцкий, дапамог у 1919-20 годах Леніну разбіць расійскія антыбальшавіцкія сілы врангеля. А падзяка яму за гэту з боку Леніна быў ведамы бальшавіцкі марш на варшаву у 1920 годзе. Толькі так званы цуд над віслай уратаваў тады большую ад паняволення. І вось, не зважаючы на такі горкі доследд супрацоўніцтва з бальшавікамі, палякі, кіраваныя сваімі імперыялістычнымі планамі, не толькі адмовілі ў дапамозе беларускім слуцкім паўстанцам у іх няроўнай барацьбе з бальшавікамі, але і на суполку з Масквою падзялілі Беларусь крывавай юрыйскай мяжою. Аднак, не заважаючы на 20гадовы высілак маскоўскага і варшаўскага акупантаў, ім не ўдалося выбіць з галавы беларусаў ідэю незалежнасці свае краіны. Беларусы пры першай нагодзе у 1944 годзе на другім усебеларускім кангрэсе задэманстравалі перад усім светам яшчэ з большай сілай і большай сведамасцю, свое ожидание жить незалежным державным житем у своей вольной и суверенной краине. А Польща стратила не только заграбленную заходнюю Беларусь, але одночасно и свою державную незалежность. Так вот трагично скончилось для Польши ее мирное супрацовничество с Москвой. Маючы на ўвеце гэты сумны гістарычны доследд з Польшчаю, мы цяпер паглядзім, якую праводзяць палітыку заходнія краіны ў сучаснасці, ды якой цаною ім прыходзіцца плаціць за дапушчаныя памылкі. У 1945 годзе прэзідэнт Спалучаных Штатаў Амерыкі Рузвальд, на супалку з ангельскім прэм'ер-міністрам Чэрчылем, отдали доброохотно Сталину великую частку Европы с 100 миллионным населением, годящийся тем самым на большевистское поневоление этих народов. Те самые политики отдали одночасно Москве и частку Немеччины, забывшийся навык покинуть себе вольную дорогу до Заходнего Берлина колькі пасля каштавала спалучаным штатам Амерыкі і Англіі высілку і грошай, каб пераламаць бальшавіцкую блакаду гэтага горада, урады вышпамяненых краінаў добра ведаюць. Адказныя палітыкі Амерыкі не пазволілі ў сваім часе генералу Макартуру канчальна дабіць камуністаў у Карэі. А колькі мільярдаў даляраў, ды колькі тысяч людскіх жыццяў страціла ды траціць і далей спалучаныя штаты Амерыкі у карэйскай праблеме ураду гэтай краіны таксама добра веда Амерыка ў абароне насера змусіла Англію францыю ды Ізраэль адмовіцца ад іх лёгкай перамогі ў савецкім канале а цяпер у відаць з удзячнасці для Амерыкі. Насэр дараджвае панамцам адабраць ад Амерыкі панамскі канал. Адказаныя палітыкі Спалучаных Штатаў Амерыкі у сваім часе адмовіліся дапамагчы кубінскім паўстанцам, А якою ў сучасны момент небяспеку і з'яўляецца Куба для Амерыкі, хіба таксама добра ведаму ўраду Амерыкі. У той час, калі хрушчоў і мао дзедун вядуць неўпынную падрывную работу ва ўсіх пакуль што вольных ад камунізму краінах. Урады гэтых краінаў стараюцца на выперадкі дапамагаць камуністам не толькі грашова, але пшаніцаю, аўтобусамі, абсталяваннем для розных фабрык і таму падобна. Сполучені Штати Америки щогод викидують 3-4 мільярди доларів на допомогу різним країнам. А на ці гроші повстають прокомуністичні Гани, Індонезії, Конго де Занзібарі, як воєнні бази для Хрущова і Мао Зедуна. Як відчувати в себе Сполучені Штати Америки і інші вольні країни, окружені такими комуністичними базами, покаже вельми недалеке будучення. Таких прикладів можна множити без конца, але для сумного виводу хіба хопіць і гэтых. Стат-секретар Сполучених Штатів Америки вважає Білорусь за перманентную інтегральную частку ССР. А Хрушчоў з удзячнасці яму за гэта лічыць панамскі канал суверэннай часткаю панамы, дзе не можа быць месца для амерыканцаў. У хуткім часе можа здарыцца, што па аналогіі да панамы Хрушчоў звернецца да Амерыкі з полу з пэўнымі прэтэнцыямі адносна аляцкі, бо ж ён хрушчоў дагавору о продажы россии аляски <clears throat> не прызнае а далей можа прыйсці чарга і на сан-франциско бо ж апетит прыходзіць з едой так могут імсціцца памылки дапушчаныя адказнымі дзяржаўнымі палітыкамі незалежна ад тогого а ці яны зроблены з нейкіх эгоістычных меркаванняў, ці то з неразвагі або просто па неграматнасці палітычнай. Палітыкам вольных народаў трэба памятаць, што паміж 1920 годам і 1904 ёсць вялікія дыстанцыі не толькі ў часе, але і ў міжнароднай сітуацыі. У 1920 році можна було перемогти большевиков навіть з допомогою невеличкої Польщі. А Червоний Китай тоді не існував на агул. Сьогодні ж Хрущов вимахує атомною бомбою, а мало для перемоги комунізму готов ахвірувати половину насельництва Китая. Це значить більше, ніж 300 мільйонів лозунг «Better red than dead» шчасця не прынясе. Над гэтым трэба падумаць сур'ёзна, бо калі заходнія краіны на чале з Спалучанымі Штатамі Амерыкі не зменяць свае дасюлішнія палікі ў адносінах да камуністаў, дык пагроза запанавання камунізму на ўсім свеце станецца рэальнай пошасцей для ўсяго чалавецтва. Прамова, сказаная прафесарам радаславам астроўскім 29 сакавіка 1964 году ў Чикаго з нагоды 46х угодкаў абвешчання незалежнасці Беларусій.